is verwoes, en jylle moet die land in besit neem en daarin woon, want ek het die land aan jylle gegeer om dit te besit. En jylle moet die land jylle lot as erfdeel verwerven, volgens jylle geslachte, vir die wat baie is, moet jylle hulle erfdeel groot maak, en vir die wat min is, moet jylle erfdeel klein maak. Waar die lot vir iemand val, moet dit sy deel wees, volgens jylle vaderlijke stammen moet jylle dit as erfdeel verwerven. Maar als jullie die bewoners van die land niet voor jullie uitverdrijven nie, zal die wat jullie van jullie laat oorblij. Soos doorings in jullie wees en soos anders in jullie saaie, en hulle sal jullie beveg in die land waar jullie in woon. En soos ek gedink het om aan hulle te doen, zal ik aan jullie doen.